Ezabuli yankaga naina. Ebiera bina abagorogoki. Waituruwanga ulirayira kaliange nintaga. Umubisha nantinisa. Singa okize oburora bwange. Onkize antegeka z'abantu ababi. Onjune oruwango rwabo. Endimi baziyoire nkembanda. ebigambo byabo nibitumita nkomwambi nibema mbali besherekire nibarasha nyakatetere nimbamurasha atabetegeire marati bali kwebabara okukora kubi nibakuzigirira nibategeka bweshereke uko baratega omuntu nibatekereza bati kandi ayakutubona nowai ebyetukozire biramanywa mali turabire taliwo yakuwataburura amagezi go muntu no mutimagwe bibabye bisho cyonkaruwanga arabatera omwambi ogwawenene bautale patetegeere naija kubasirikya abature endimizabo bona abali babona balinegeanegea emitwe aho abantu bona balitina ekyo mkama akozire balikigana balikitekereza aho abagorogoki bashandukire omukama bamwirukireho bona abemitima egorogokire bazine akanyawera